մտածել։ Իր ասելով պատճառն այն է, որ ասելիքը բավականին շատ է։ Արենա բանիմաց նկատակասեր, կյանքով լծված աշակերտ էր։ Շատ դժվար Արենի մասի խոսելը։ Իմ խոսքերը չի հերիքելու իրան նկարագրելու համար։ Բոլոր ասպարեզներում, բոլոր ոլորտներում զարգացած։ Քայլող միշտ եմարան։ 5-րդ դասարանից սովորում էր արդեն ինձ մոտ, թրթռում, կյանքով լծված մի տղա։ Ամեն ինչը իրան հեշտ էր տրվում, շատ հեշտ։ Այնքան էր հարցեր տալիս դասերի ընթացքում, դասամիջոցներին, պրպտում։ Դասարանով նաև հիշում եմ գնացել ենք Ամարաս, այնտեղ հին վանական կառույցներ կան ու այնքան էր հին, որ թափվում է, էլի պատերը, բան եւ այլն թափվում է, ասում երեխաներ այդտեղ կամած, կամած են խոսում, այստեղ նույնիսկ ծափ չընկտան, որովհետեւ ամեն մի ծափից այնքան աշինություններ է հին, ամեն ծափից քար կարող է անգնի բան։ Ուրեմն էտա որ ասել եմ մտելա գլուխը այնքան էր ծափահարում այդ որ տեսնե, որ ինչպես է այդ քարերը ընկնում։ Միջև վերջին ծափը, ծափահարում էր, որ այդ քարերը ընկնեն։ Սովորում էր գերազանց, գերգերազանց։ Մտքում բազմապատկում էր մինչև ես մի թիվ եմ հաշվում, ինքը արդեն իր պատասխանը պատրաստ է։ Բոլորից շուտ վերջացնում էր եւ տնայինները, եւ գրավոր աշխատանքները։ Մաթեմատիկայի ուսուցիչը մի գիրք է դնում, ասում արեն այս խնդիրներից օրինակ մի 5-6-ը լուծիր, արենը 15-ը լուծումա նստում։ Անկամ անցյալով չեմ ուզում է խոսել։ Այնքան էր գիտելիքները շատ, որ խորացել է արդեն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի մեջ եւ անպայման որոշեց, որ պետք է ֆիզմատում սովորի։ Չկա մի դաս, որ առանց մեկ մեկնաբանության չանցներ։ Դասը պատմելու ժամանակ կարող է գեղեցիկ կանգնեցնի բոլորին։ Ինձ բացատրեցիք այս ինչ բանը, բա որ սենց լինի ավելի լավ կլներ, Արենը բազմիցս հաղթել կամ մրցանակակիր է դարձել դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներում։ Հատուկ սեր ուներ բնագիտական առարկաների հանդեպ։ Եղել է կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթի առաջին հաղթողն Արցախում։ Հայրը Կարեն Միրզոյանը հպարտությամբ, բայց եւ սրտի խորը կսկիծով է հիշում որդուն։ Նրա մասին երբեք անցյալով չի խոսում։ Իհարկե, ընդունված է, որ ծնողը միշտ հիացախառն շեշտադրությամբ է խոսում որդու իր դստեր իր երեխայի մասին ընդհանրապես։ Բայց իսկապես եւ ինձ հետ կհամաձայն են շատ-շատեր, ովքեր բախտ են ունեցել ցանոթ լինել Վարենին։ Շփվելու նրա հետ իսկապես բացառիկ մարդեր արենա։ Միշտ ձգտում էր կատարելության։ Դեռ 7 տարեկան էր, որ արդեն երանիշ անգամ քարանիշ թվերով բազմապատկումներ էր անում։ Մարտիկ հարցնում էին ասենք արեն 1964-ը բազմապատկած 4528-ով օրինակ, ու արենը ընդամենը 1-2 վայրկյանից տալիս էր ճիշտ պատասխանը ինչը ապշեցնում էր մարդկանց։ Այնուհետև երկրորդ դասարանում էր կարծեմ, երբ որ սկսեցին հասկացվել կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցումները նա մասնակցեց, այսինքն ինքը իրավունք չներ մասնակցելու, տարիքը չէր համապատասխանում, բայց նրա ուսուցչուհի շատ մեր կողմից սիրելի եւ հարգելի Քանակ Հարաբրահամյանը վստահ լինելով Արենի ուժերին տարավ եւ մասնակից դարձրեց Արենին, այսպես ասած, մրցաշարից դուրս, կոնկուրսից դուրս եւ Արենը երբ որ զանգը տվեց, ինքը զուգահեռաբար դպրոցում բարապմունքներ էին, զանգը չես եւ ինքը շուտ դուրս եկավ, բայց այդ ընթացքում այնքան էր հասցրել գրել, որ հիշում եմ, ուսուցիչները զարմացած իրարին նայում ցույց տալիս վարությունն ասում, աղջիս էլ այեք իրար, աղջիս էլ այեք իրար։ Ու տենց շուտ դուրս եկավ, բայց հիմնականում գրել էր։ Իսկ հաջորդ տարի արդեն պաշտոնական մասնակցություն ունելով հաղթեց Կենգուրուում արժանացող Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընդունելությանը, կաթողիկոսի օրհնությանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարի ընդունելությանը։ Ինչ տեսնում էր ինքը պետք է սովորեր, եթե դուրն էր գալիս։ Տեսնում էր մեկը, ասենք, դեպի հետ, այսպես թռիչքը 360 աստիճանի, այդ հնարքներ կատարում սալտո։ Ինքը պետք է աներ, ուշացույթով արեց տեսնում էր մեկը ձերքերի վրա է քայլում։ Ինքը պիտի դա սովորեր ու շատ շուտ սովորեց ու մի օր էլ ահա բեկված վախեցած տեսա որ արենա турնիկի վրա 360 աշճանի այդ պտույտը հայտնի հնարքը որ ռուսերեն դեմինով սոնց է կոչում իրականացնում է ապշելու էր ուղղակի երբ կարողացավ դիրա պետել երբ սովորեց ու ընդհանրապես ինքը ֆիզիկապես էլ շատ ձիգ եւ շատ ուժեղ էր։ Ինքը նաեւ ամբշամարտի պարապմունքներին հաճախից միայն ֆիզիկապես ավելի ամուր լինելու համար եւ ասեմ որ բավականին այստեղ էլ առաջադիմեց բայց դե իհարկե ամեն ինչից դուրս, ամեն ինչից առաջ գիտություններ, մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա։ Եվ Քանակար Աբրամյանին հիշեցի եւ մեր բախտը բերեց, որ Քանակար Աբրամյանը եղավ նրա առաջին ուսուցչին դասվարը եւ հիմքը հրաշալի դրեց Քանակար Աբրամյանը եւ ինքը հասավ մեծ նվաճումների։ Շատ լայն շրջանակ ուներ հետաքրությունների։ Տեսավ մի անգամ կուբիկ ռուբիկը ձեր բերեց այդ 3 անոցները, հետո 4 անոցները, հետո 5 անոցները։ Կուբիկ ռուբիկը ինքը հավաքում էր 12, 13, 14 վարկյանում, մինչև 20 վարկյանն էլ է։ Ես վստահ եմ, որ չափազանց բարձր ցուցանիշ էր եւ ինքը քիչերով ձգտնորում բարելավ էր ինքը հերթական պարզապես հերթական բարձունքը շահել էր եւ ատեն ուրիշ բանով սկսեց զբաղվել Մայրը Լիլիթ Միրզոյանը այսօր էլ ապրում է ворթուն սпасելով չի համակերպվում այն մտքի հետ որ ворթին այլևս չի գալու Տան մյուս անդամները եւ հարազատներն ամեն օր հիշում են Արենի խորհուրդները։ Ցանկացած հարցի վերաբերյալ նրա խոհեմ ու հետաքրքրաշարժ մտեցումները։ Տաղանդաշատ երիտասարդը հաջախում էր նաև Շուշիի հեղինակային երգի ակում, որի ղեկավար Ջուլիետա Արուստամյանը մեծ դերակատարություն ունեցավ Արենի կայացման ու զարգացման գործում։ Նա գիտարի նվագակցությամբ համերգներ է ունեցել Պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ Արցախի բազմաթիվ համայնքներում։ Տոն եւ հիշատակի օրերին կազմակերպված համապետական միջոցառումների շրջանակում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նա մասնակցել է երկի մրցույթի։ Միերազների երկիրը բացեր 4 քամիներին ու ապրում են լուրջ պիտներով բնականաբար առանձին թեմա է գիտարը, երկելը։ Ես ինքս էլ գիտարի վրա նվագում եմ, երգում եմ եւ ուսանում եմ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտում։ Այն ժամանակ մի քանի համերգների մասնակցել էի։ Ինքը տեսավ գիտարը, տեսավ ես նվագում եմ, իր քերի նվագում, երգում եմ բավականին բարեհաջողի դեպ։ Որոշեց որ ինքն էլ պիտի երգի ու մեր բախտից մեր ընտանիքի մտերիմ Շուշի հեղինակային երգի ակումբի ղեկավար Ջուլիթա Ռուստամյանը նկատեց Արենին մասնակից արեց իրենց պարապմունքներին եւ կար ժամանակ անց Արենը արդեն այն աստիճան երկտիրապետում կիթառին այն աստիճանի լավ էր երգում, որ մասնակցեց մի շարք համերգների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ քաղաքում բարդ երգիչների համերգին, Հա, ասեմ որ Արենին հավանել եւ այսպես յուրատեսակ պատրոնաժ են անում հովանավորություն են նրա հանդեպ դրսեւորում մեր երկարվեստի բարդ երկարվեստ հայտնիներից Էդվարդ Զուրիկյանը, Արեգ Նազարյանը եւ նույն Ջուլիետա Ռուստամյանը հանդիսավոր օրերին Արենն իր ընկերների հետ մասնակցում էր եւ մտածում իր հրաշալի երկարվեստը յուրահատուկ մարդ էր այ հիմա ես երբ մտածում եմ կարծես այլ մոլորակային լիներ նա իր հետաքրությունները, իր իր մտքերը, իր ամեն ինչը վեր երկրային, այսպես հրեղեն, դա իր առանձնահատուկ մարդեր, ինչն ասել խոսքան։ 2020 թվականին ավարտելով Ստեփանակերտի ֆիզմա դպրոցը, Արենն ընդունվել է Երևանի Պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ անվճար ուսուցմամբ եւ միանգամից զորակոչվել բանակ։ Ցավոք, չհասցրեց իմանալ իր բուհի տեղը։ Ծառայելը արալերում որպես հրետանավոր։ Պատերազմի հենց առաջին օրից ցաներ մարտեր է մղել Հադրութի եւ Մարտունու շրջանների պաշտպանության համար։ Ծառայության ժամանակ Արենը աչքի է ընկել իր պատասխանատվությամբ ու գրագիտությամբ։ Կարճ ժամանակահատվածում Արենը հասցրել է արժանանալ իր հրամանատարների ու ծառայակից ընկերների հարգանքին։ 3 ամսվա մեջ հասցրել է տիրապետել զենքին, իրականացրել ճիշտ հաշվարկներ պատերազմի օրերին։ Պատերազմի օրերին խոսում ենք գրեթե ամեն օր եւ ինձ էր զանգում ես գտնվում եմ Ստեփանակերտում գյուղնախարարությունում Մենք սնունդ ենք բաժանում ամբողջ Արցախի տարածքով։ Իսկ երեկոները սրտատրոփ սպասում է Արենի զանգին։ Բնականաբար ես չի զանգում, ինքն էր զանգում եւ այսպես հոգնոտանջ օրեր, ընդ որում սկզբից ինքը ինձ ասել էր, որ իրենք պատերազմի չեն մասնակցում եւ իրենց տարել են նորակոչիկներին, որովհետեւ իրավունք չունեին երեխաներին մասնակից անել պատերազմական գործողություններին եւ ինքը այդպես էր ասում, բայց հետո հասկացանք, որ ինքը իր դարձությունների կիզակետումն է։ Ավելին իրանց այդ գեոցիտ տեսակի հրանոթը հենց կարևորագույն առաքելությունը ունեցել 44 օրյա պատերազմում, իսկ ինքը դրանցից մեկի հաշվարկանողներ հենց այդպես միջև Չարաբաստիկ հոկտեմբերի 19-ը։ Եվ լինելով ինքը այսպես մի քիչ այլ իրականության, այլ դաստիարակության երեխա, ինքը դիմորական գործի մարդ չէր, պատերազմի մարդ չէր, բայց ինչքան գեղեցիկ, ինչքան շուտ ձևով ինքը կարողացավ այդ միջավայրում իրեն դրսևորել, ընտելանալ եւ երբեք չդժգոհեց, երբեք։ Ես երբեմն ինքս ինձ հոգ-հոգ հարց եմ տալիս ասում, թերևս ես ինձ ասում դու կարող էր լինել Արենի պես, ասում թերևս չէ, ես չէի կարող լինել այդքան զիգ, օրհնյալ լինես Արեն բալա։ Գալով այն հարցին, որ ինչն է Արենի զողվելուց հետո ստիպում ապրել, գիտեք, եթե ես չհավատայի ռեինկարնացիային, դե գիտեք ռեինկարնացիան դա ուսմունքի է մասին, որ մարդը բազմաթիվ կյանքեր ունի, մահանալուց հետո նորից է ծնվում, եթե ես չհավատայի ռեինկարնացիային ուղղակի կգժվեի։ Իսկ այսպես գիտեմ, համոզված եմ, վստահ եմ, որ նա շատ ավելի լավ պայմաններում նորից իր հետաքրքիր կյանքն է ապրում։ Իհարկե պարտավոր են խփրել արենի եղբայրներին, թե դուզ ինձ նրա համար, որ արենի եղբայրներին իրենց մորոզին հասցնենք։ Ցավոք, Արենը ծառայակից 6 ընկերների հետ հերոսաբար զոհվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ամարասի վանքի մատույցներում։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության եւ խիզախության համար հետմահու ապարքիվատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հուղարկավորված է Գորիսի զինվորական պանթեոնում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Դաթև Զարգարյան, ցտեսություն։